giriş yapacağız giriş yapmak bunun ilk manası 54 civarında Derinin ercal ve Yıldıkları ve ercalları takdir edin ne tür vasıflar var değil ki yıldıkları ercalları takdir edin Kadim Şimdi bunu diyor evet ham tekrarlanırsa ham tekrarlanırsa mesela bir ham hamd ve bu hamdı e, dönem dönem tekrarlıyorsun tamam mı? tekrarlıyorsun bu hamdı bu senaya dönüşür övgüye dönüşür o zaman tam ne alır? ham tekrarlandığı zaman ne dönüşürmüş? senaya dönüşür övgüye bunu da Nebi Hasan'ın şu hadisini delil ediyorlar üstündeki hadisi Nebi Hasan'ın salate beyni ve beyni ile müşterim ben diyor salatı kulum ile kulum ile kendi kendim ile kulum arasında ikiye böldüm ve izâ kâle elhamdülillahi rabbil alemin Fatiha'dan bahsediyor elhamdülillahi rabbil alemin dediğinde kul kâle hamideni abdül Allah'tan kulum benim hamd etti kulum bana ne yaptı hamd etti ve izâ kâle Errahmanirrahim kul Errahmanirrahim dediğinde der ki Allah esna aleyyahabdi kulun beni sevdi bak şimdi kişiyi parçalı okurken elhamdülillahi rabbil alemin dediğinde hamd ve alemlerin rabbi olan Allah'ın dediğinde şimdi bu ne yaptı? Öldü Sonra dedi ki o Rahmandır Rahim'dir ne yaptı? Bir daha öldürdü bir tane ölü öldürdü tekrarlandı şimdi ilk elhamdülillahi rabbil alemin dediğinde Allah onun karşılığında öldü kulun bana hamd etti kul ikinci kez öldüğünde Allah da mı dedi, kulun bana hamd ne dedi? kulun beni öldü çünkü neden? o kişi öldüğü tekrarlamış olduğu için değil mi? şimdi başa dönüyorum hamd ne oldu? hamd övmek var yani özel e, e, kenar vakıfları zikretmek bir farkında bir farkında kenar vakıfları zikretmek şimdi bu çeşit hatları okurken karşı tarafın vakıflar yapıyor yani Allah Azze ve Celle ne yapıyor e, kemal vakıflar veriyor diyor ki mesela Elhamdülillah Rabbil Alemin tam alemlerin Rabbi bak bir vakit veriyor diyor ki alemlerin Rabbi tam alemlerin Rabbi alem, alemini Rabbim şimdi bu kişi ne yaptı Allah'ın kemal sıfatıyla vasfıladı Allah bunun karşılığında ne dedi benim beni bana hamd bu adam bir daha bir kemal sıfatı ne dedi Rahman Rahim Rahman Rahim dedi bir daha kemal sıfatı Allah bunun karşılığında ne dedi benim beni o yüzden anlayabiliyor ki eğer kemal sıfatı bir kere karşı tarafa söylendiği zaman hamd etmiş olursun tekrarladığın zaman bu ne zaman Allah'a peki müellif mi gibi devam ediyoruz ee, aynı mevzu dedi ki elhamdülillahi kadimi rahim kadimi mecali ve mevzatayım şimdi elhamdülillahi kadimi rahim hamd kadimi ve vaki olan Allah'adır şimdi elhamdülillah elhamdülillah Fatiha'da bir şey elhamdülillah elhamdü kelimesindeki ham kelimesindeki elhamdü kelimesindeki el-İslam alimler diyor ki bir coğraf Arap dil edebiyatında el-İslam'ın çeşitli manalar içerir tamam mı? el-İslam şimdi elhamdü dediğinde el buradaki el alimlerin bir kısmı diyor ki el-İstihrak ifade yani istihrak ifade etmesi şudur istihrak tabiri caizse bütün parçaları yüzleri toplar içinde yani bütün hamdlar Allah'a yani hamd alimlerin Rabbine verildiği yani bütün övgüler bütün hamdlar Allah'a bütün hamdlar Allah'a verir o bütün hamdlar manasını içeren başında söyledilen çünkü el tekrar ifade eder Lillahi Allah'adır Fatiha'da da geçiyor Elhamdülillah Hamd Allah'adır Buradaki lillahi de filan kokusu Bazı alimler demiş ki İstiskat ifade eder Çünkü Arapçada bir olmanın yeri var Bir de Arapçada Bazıları demiştir ki istiskat ifade eder İstiskat ne? Ee, istiskat Eğer istiskat dersek manası şu olur Elhamdülillah Hamd Allah'a eğer istisna edersek Allah e, bütün hamda ve Allah hak etmiştir eğer istisna edersek bütün hamdları Allah hak etmiştir eğer istisna edersek oradaki lam kafasını lam kafasını oradaki istisna edersek şey, e, istisna edersek o zaman mamun olur bütün hamdlar Allah tekrarlıyorum lillahi müellifin gün adındaki geçen lillahi lafı bir Fatiha verilir bilmediğin Fatiha'nın ötesini de anlamış olur şey, burada olan Fatiha verilir Lillahideki el yani elhamdülillahideki lam lam Allah lafını e, harfler olarak vermiş lam iki manadan bir tanesini ifade ediyor ya istiskat ya istiskat bazı alimler demiş ki istiskat bazı alimler demiş ki istiskat eğer istisnak dersek memnun olur yani bütün hamdları Allah şartlarında tamam eğer istisnak dersek şartlık yani bütün hamdlar Allah'a mahsustur demiş ancak diyoruz ki Allah'u alem ilim Allah'u Allah'ın istisnak çünkü şimdi elhamdülillah Rabbil Alemin dediğimiz ham alemlerin Rabbini mahsus kılda desek doğru bütün hamdlar Allah'a mahsus kılda desek doğru bütün hamdları Allah'a doğru desek doğru neden? çünkü oradaki lan eğer hem istiskat hem de istiskat manası var bunu tahmin eden nasıl nerede olan karını? masaya baktığımızda iki, iki çiftlik şirenin biz hayal edeceğiz olmadığı için onun üzerine bakıyoruz tamam mı? onun üzerine genel üzerine bakıyoruz ve şimdi de ikisi de Allah hakkında mı? yani o zaman elhamdülillah hamd Allah'a mahsustur veya bütün hamdlar hamd Allah'a mahsustur veya bütün hamdları Allah Azze içinde ee, o yüzden Fatiha'ya ödülüm onun da içinde anlıyoruz anlamamız gerekiyor evet öyle değilim ki elhamdülillahi kadimiden tüm kadimler var ve Allah hamdülillah Allah kerimsin onu yaşatı böyledir Allah Allah Allah ve Allah'ın özel isimlerinden özel isimlerinden kimsenin bir isimle isimlendirilmesi veya isimlenmesi caiz değildir Allah'ın manasız anlamda ibadet edilen yön sağlık ibadet edilen Evet, ne demişti? Elhamdülillahi kadim ibadet sözleri ki batı ve kadim olan Allah'ın hamdır yani kadim ve batı ve ham kadim ve batı olan Allah'ın hamdır şimdi kadim de de Allah'ın şimdi şöyle bir işgal var burada bir çıkar İmam Tahayyu'nun şer akidesi tasavvur olmadığında gelmiş şey, ki İmam Tahayyu'nun da akide yapmış bu yazdığı metinde o da Allah'a azze ve celle kadın dinliyor şimdi de İmam Tahayyu'nun kadın dinliyor ve bazı taraf alimlerimiz geçmişti işte bunlardan bir tanesi onun elimizde öfkeli olan işte bunlardan bir tanesi İmam Tahayyu'nun başkaları da bunlar Allah'ın tabi hükmü vermiştir aslında bu daha çok felsefecilerden kelam hükmünden geliyor bu tabi hükmü ve hükmünden bunda işgal var neden işgal var şimdi kadın Allah Azze ve Celle'nin hükümleri arasında yaramıyor ben Kur'an'ın hükümete baktığımızda Allah Azze ve Celle'nin hükümleri arasında kabul ediyor şimdi bu da hüküm ayrı bir Allah Azze ve Celle'nin isimleri arasında isimleri arasında kabul mu? Ama burada müellif Allah'a Kadın, demiş eski demek kabul Türkçe karşılığı her ne kadar tam karşılanmıyorsa da en güzel karşılığı eski olur yani diğer bir tabiriyle kendisinden sonra sonra nispetle öndeyim kendisinden sonra nispetle öndeyim ben de böyle öyle benden sonra Ahmet gördüm Ahmet'e göre ben neyim kadın o yüzden görür ki eğer müellif bunun adında bunun adında kadim yorumu ezber deseydi daha hoş olurdu o yüzden diyor ki burada müellif bunun adını burasını zaten hoş olmuş iman kafayı doğru hiçbir şey olmuş belki de hata yapmışlar lafı uygun eğer isim bağımından vermişler çünkü belki kendi bilimlerine haber olarak var ama zahiri isim olarak vermişler hayatını yapıyoruz İmam tasarımın mesela Buna zulmü tasarımı yollar var onları ben yapıyorum Bu onlardan bir tanesi Allah Azze'nin kabul edilmiş Ademiyet asla bir kolu var Kendisinden başkasını geçen demek Kendisinden başkasını geçen demek Kadın Aynı kuma kuranlamış bir Allah Azze'nin kadın olarak isim vermiş Peki kadına benzer mana ve olan var mı? Var عند نزله هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء وهو بكل شيء الله كميته أولاده الله كميته أولاده والآخر صندر والظاهر ظاهر والباطن باطن وهو بكل شيء قدير وآن شيء بلندر ومن الله كميته أول كميته أول إلقاء Şimdi kadının Allah Azze ve Celle zatı hakkında isim olarak söylemesi uygun değildir çünkü neden Allah Kur'an'da ne diyor kul innemden sarvan rabbiyel hayatı de ki benim Rabbim koşuyaklarım ve kötülükleri ma bakarının hına ve ma bakın yani açık ve gizli koşuyaklı kötülüğü haram kılmıştır başka neler haram kılmıştır vel isme vel bagı ve gayrı şarkı göre sınırı aşmayı günahı Allah Azze ve Celle ne yapmıştır? Haram kılmıştır. Başka ne haram kılmıştır? En kişilikli şey, billahi mu'alem minizdir bir şey çıkmanın ve hakkında böyle hiçbir böyle indirmediği şeyi de haram kılmıştır abi. O neye haram kılmıştır başka? Ve en fazla ediyor. Allah'ın mu'alem minizdir. Ve Allah hakkında bilmediğin şeyleri de haram kılmıştır şimdi demek ki Allah hakkında bilmediğimiz şeyleri konuşmak neymiş? harammış peki biz kabul de Allah'ın Allah hakkında bilmediğimiz bir şey Allah'a vermiş olur çünkü bu konuda kimse kabul yoksa biz nasıl diyoruz o yüzden işgal burada yine Allah'ın bakımında ne diyor diyor ki وَلَا مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ اُولَٰئِكَ da ünlü ünlü olmadığın şeyin ardına düşün çünkü kulak, göz, kalp bütün bunların hepsi bunların sorumludur o zaman Allah Azze ve Celle'nin tabi kim hakkında bizim bilgimiz yok böyle bir bilgimiz yok onu taşıma düşünüyoruz Allah bunu yapar eğer biz Allah'ın kendisini kimlendirmediği şeyle, şeyle kimlendirirsek cinayet ve ne cinayet düşünsene mesela bir insan senin kendi içinin dışında senin içinden bu birçok mahlukatın bile şey. hoşuna gitmiyor şey Allah hakkında şey olmuş o zaman diyor ki öncelikleri Allah Azze ve Celle'yi bununla kadın ve kimden dolayı caiz değildir çünkü bunu kitaplarına ve sünnetle var büyüktür bu birinci kalın ikinci kalını daha var Allah ve ben kalın diyor burası çok ünlü yakın Şimdi dedik ki Elif burada kadın dedi kadın da isimlendirdiler çünkü ne Kur'an'dan için bir sebebi daha var kadının Allah'ın ismi olamayacağını çünkü kadın güzel isimler arasında değildir değil mi? Şimdi Allah sana ne diyor? Lillahi esma'ül En güzel isimler Allah'ın. Kadir ise güzel isimlerden değildir. Yani çünkü neden? Allah Kur'an'da buyurduğu zaman Lillahi esma'ül hüsnü. En güzel isimler Allah'ın dediği zaman. Buradan hani böyle kulağa hoş gelen, işte birisine söylediğiniz zaman böyle ee, Müslüman kulağına hoş gelen bunu kastediyor en güzel isimler Allah'ın dediği zaman. Yoksa içerdiği verdiği mana itibariyle çünkü biz geçmiş derslerde de yani e, başka metinlerde özellikle havayda mutlarda oturmuş tarihte yorumlanıyor akıllı kulağını geliyor şu an orada beyan güzel isimli demek Allah'ın Allah'ın güzel ismi içinde kemal sıfat barındıran isim. Şey. yani Allah'ın her ismi bir sıfata belalıdır kemal bir sıfata belalıdır her ismi Allah'ın her ismi kemal sıfata belalıdır ama her sıfata yüzüne delalet edecek öyle kaybediyor mesela Allah'ın ayın için ümit tarafına delalet ediyor kabul ettiğini kudret tarafına delalet ediyor metin için insanın tarafına delalet ediyor ama Allah'ın mesela kitaplarının itiraf ediyor ama Allah'ın itiraf ediyor yani müşteri diye bir isim yok Allah'ın kitaplarından bir tanesi işte önümüzü ama Allah'ın nazım diye müziği diye bir çatı yani ünlü diye bir çatı şey isim yok tabi Allah'ın ümmet olduğunu ama ümmet sıfatı o yüzden her ikinde sıfata dolayıdır her sıfat birbirine dolayıdır şimdi bunu sıfatlıktan sonra diyor ki onun kadın Allah'ın ismi olamaz neden? çünkü her ikinin altında kendi sıfat olacak demek mi? her ikinin altında kendi sıfat olacak peki kadın ikinin altında ne gibi bir kendi sıfat? Allah'a diyorsunuz evet bana yardım edin evet, evet, evet mesela diyorsun ya Rahman bana yardım et ya Rahman bana yardım et dersen çünkü Rahman Allah'ın ey kadın bana yardım et ey öfkeli öfkenin altına ne görüyor bir şey çünkü bak şimdi önemli noktası burası işte bak şimdi hadis Arap dili edebiyatında iki manadan bir iki manası vardır kadın bir şey için kadın eski döneme bulaşır bir şey için Arap dil edebiyatında kadın yani eski döneme bulaşır birincisi şey, hiç başlangıcı olmuyor hiç başlangıcı olmuyor yani özeli olan özeli olan başlangıcı olmayan bir şey kadın dönüyor dönüyor olarak bu noktada baktığında Allah Allah Azze hakiki güzel bir şartı şey değil mi? Ama işgal, işgal var ama böyle olsa adamı yok kadar kurdu doğru ama kadının bir manası daha var o da ne? başkasını geçmiş olan başkasını geçmiş olan ama bu başlangıcı olabilir tamam mı? bu başlangıcı olabilir mesela ne diyor? diyelim ki ben diyordum bu odaya benden 5 ay sonra Ahmet Bey'e şimdi Ahmet'e göre ben neyim? tabii ama ben benim de orada öldürümün bir bahsinde var mı? var yani o zaman demek ki kadın tamam kadından iki şey kaldı birincisi bir bahsindeki olmayan bu Allah hakkında güzel bir mantıdır İkincisi başkasından önce olan ama bir başlayıcı olan e şimdi o zaman bu kadın kelimesi muhtemel olunca yani iki manadan bir tanesini kapsayınca bu manalardan bir tanesi güzel mana o da ne ödeli olması manalarından bir tanesi güzel olmayan bir mana değil mi? güzel olmayan bir mana bunun böyle olunca kadını Allah'a veremiyor çünkü neden? kadın kelimesi içinde önemli bir kemaliyetin barındırmıyor muhtemel bir kelime şimdi hem güzel bir mana kapsıyor özeli olması o manada Allah'a özeli derler ama batıl bir manayı daha kapsar Allah'a o da ne? başkasından önce olan ama bir başlangıcı olan e Allah'ın bir başlangıcı var mı? Allah her şeyden önce olan bir başlangıcı var mı? yoktur e o zaman kadın kim anlamda olunca otomatikman olay batıl oluyor bak şimdi Allah tanımına ne diyor وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجِ الْقَدِيمِ diyor ki aya gelince Allah aydan bahsediyor diyor ki aya gelince biz onun için konaklar yani işte yörüngeler takdir edildi Allah bak şimdi dikkat et sonunda o kuruyup yani o, o kuruyup incelen eski duruma dalı gibi yer şeklinde dönüyor şimdi bak eski duruma dalı kuruluğu zaman ne olur böyle bükülür bükülür bükülür yer şeklinde şimdi Allah ayı ona benzetir şöyle diyor bak aya gelince biz onun için konaklar tabir ettik yani tayin ettik yani yörüngeler tayin ettik sonunda o ay kuruyup incelen eski hurma dalı gibi yay şeklinde dönür yani hilal olur şimdi bak Allah eski hurma dalına bu ismi verdi kadın ismi verdi bak Arapçasına yalkanlar kaddernâhe menâzile hatta kâne e, hatta adetel irgü kadîn kadim bir duruma dalına demek diyor şimdi kadim olan duruma dalıyor bir başlangıcı yok mu? var o ağaç yok yani duruma dalıyor o zaman demek ki kadimin manalarından bitmemişti bu ayete göre neymiş başkasından önce olan ama bir başlangıcı da olmuyor e şimdi kadim içinde hem hak hem de batıl mana içerince Allah'a o ismi veremiyorum neden çünkü Allah'ın isimlerinin içinde kesinlikle batıl ihtimali bulunan bir isim olan kadim de kendisinin içinde batıl isimlerden şey batıl manalardan bir tanesini içerince otomatikman Allah'ın kadim diye isimlendirilmesi de batıl bu da ismin e, için ince basit İşte bu kolay bu arada neden Allah kadim diye isimlendirilmez çünkü Kur'an'da bir yoksa Allah diyor ki bilmiyorum kendi adını yoksa bilmiyorum Birinci noktada da mekanı tahkik edilen noktada alimler bunu çok güzel açıklarlar Tamam mı? O yüzden diyoruz ki bize İmam Bukhari olsun, İmam Bukhari'nin olsun ve diğerleri mesela Allah'ın kalitesini e, verecekler, yarın mesela hata yapacaklar O yüzden diyoruz ki seçteni elli Nazmini şöyle yazıyor şimdi Elhamdülillahil kadimil bakı yerine Elhamdülillahil evvelil ahir yapsaydın çok daha güzel olacak batıl ayrılmıştır o yüzden diyor ki Aleyhisselam buyuruyor Aleyhisselam buyuruyor Aleyhisselam buyuruyor Aleyhisselam buyuruyor çünkü hem evvel hem de ahir Allah'ın isimlerinden birisinde Kur'an'da ve sünnette geçmiş tamam Belki buna bir mana daha bir sebep daha ne diyor mesela bir sebepte ki Kur'an dışındaki ikinci sebep de bu e, kadının batının hak manına uçuyor içinde hak ve batı olan bir şey Allah'a verilenmiş sağda bir haklık bulunmuş hiç batıl karışmadan hak karışmadan onun da hak olması lazım bir sebep daha söyleyebilir o da ne Allah'ın her ismini bir hak olarak eder mi? vardır bunu bir kısa belalı da mesela bir kadın bir kısa belalı diyor mu el yakından ama nasıl bir sıfat olarak onu bir doğru yapıyor o yüzden bir yönünü de bakabilir o zaman diyoruz ki o zaman diyoruz ki ne akli olarak ne de nakli olarak ne aklın ne de naklan yani delil olarak Allah Azze ve Celle kadın için vermeyeceğim olduğu delilleri de müsaadetmeden akıl önce akla önce çünkü kadın Allah Azze ve Celle'nin içinde güzel isimlerinden bir tanesi değildir yani içerisinde bak şimdi içerisinde noksanlığı bir kadın için içerisinde, içerisinde neyi e, e, neyi içeriyor kadın için kendisinde neyi içeriyor eksik neyi içeriyor neden eksik neyi içeriyor çünkü iki manası vardır bir tanesi batıl iki manası olunca ve iki manasından bir tanesi batıl olunca otomatikman kadın içinde neyi e, barındırıyor batıllığı barındırıyor bu batıllık nedir bir başlangıcı olmasıdır kadının manalarından böyle olunca da bütün her şey kemal olunca otomatik ne olur? Varamadır. Çünkü Allah başlatını diyor Lillahi meselin ala en güzel en güzel misaller en güzel vasıflar kimindir? Allah'ındır. Allah kadın eksik vasıf olunca bu ayete tam veremiyor. O yüzden diyor ki keşke mi öldür? Kadın yerine evveli yapsaydı ilk sebepten dolayı. Allah Azze ve Celle keşke yani neden e, evvel kadından daha e, layık verilmesini dedi ki evvel keşke evveli yapsaydı ilk olan yani başlangıcı olmamış evveli ilk, ilk başlangıcı olmamış keşke onu yapsaydı çünkü neden? çünkü bu evveli Allah kendisine onu isimlendirmiştir ve kendi isimlerini onu isimlendirmiştir bunun sebep ikinci sebep evvel kelimesinin manası ezelilik demektir ezeli olan demektir bir yana da baktığımızda bir de ikinci soruyoruz evvelin daha çünkü neden Allah Kur'an'da diyor ya evveldi Nebi Aleyhisselam'ın içindesine bir şey ediyor diyor ki ya entel evveli sen evvelsin ve leyse kablete şey öncem yoktur senden bir şey yoktur yani senin öncem yok çünkü Allah Kur'an'da böyle şey diyor kendine o evveldir, akıldır, zahirdir, batındır. Dolayısıyla bu mevcut tasarım şahı diyorum. İlk en fel evvel için evvelsin, öyleyse kabla geçir, önden geçir. O zaman ikinci sebep de bulmuş. İkinci sebep, bu da ünlü bir noktada, kayıtman lazım. Ünlü bir noktada var burada. Şimdi, dedik ya evvelin manalarından bir tanesinde bir tasarım tarih verdim. dedi ki en geç olmayan aslında evlerin en geç olmayan diye bir manası olduğu gibi başka bir manası daha var başka bir manası daha var diyebilir ki Arap dili edebiyatı şunu işaret edilir yani Nebi Tasarım'ın sesine baktığında senden önce hiçbir şey yoktur dediğinde ne olarak bahsediyor zamansal olarak bahsediyor yani önceden diye bir şey yoktur çok güzel ama evlerin bu manalarından daha bir tanesi vardır ki o da meal demektir yani ellezi evvel şudur ellezi teûlu ileyhül eşya bütün her şeyin kendisine döndüğü şey demektir yani o zaman evvel ev kelimesinden alınmıştır alınmış olabilir çünkü Arap bile öyle bir okunamak Mevul ise rücu demektir dönme çünkü her şeyin dönüşü nedir? Allah'dır Allah İslam'da mı dönüşü diyordu bunun böyle olunca evvelin evvelin iki manası iki temel manası da mevcut olabiliyor bunun için Nebi Tasarım'ı tekrar ettiği ikinci kelimenin kendisinde bulunan bir anlamı Nebi Tasarım'ı tekrar ettiğinin manasını Allah'ın temel yani en cennettir başlangıcını yapıp ikinci manasındadır Allah'ın sana evlatsın yani her şey sana döndürülebilir o zaman diyoruz ki bu evvel başlı başına kadından daha geniş mana, daha kemal mana, daha hız mana, daha hız mana içindir bunun müellifin mazmuna dönüyoruz diyor ki elhamdülillahil kadim Allah'a ne dedi? elhamdülillahil kadim kadim ve baki olan Allah'a hamd, hamd kadim ve baki olan Allah'a nedir? mahsustur o zaman Allah'a kadim dedi bunu anlattı baki diyor şimdi Allah'a ee, Bakı ne demek? Yani ne kastediyor bu bakıyla? Yani her şeyden sonra her şeyden sonra ne olacaktır? yani her, şey, her şeyden sonra o devam edecek yani bir sonu yok kalıcı olarak devam edecek kalıcı olarak devam edecek ama diyor ki keşke müellif rahimullah burada batıl olan dedi çünkü maalesef batıldı şey, Allah Azze ve Celle hakkında mevcut mu? Allah Azze ve Celle hakkında mevcut mu? Yani Kur'an'da yazılmış Allah Azze ve Celle'nin batılını yanlış o yüzden keşke müellif e, burada da müellife özür beyan ediyoruz müellifler de isabet edilmiştir keşke nasıl dedik ki kadın yerine evleri kullanılsaydı keşke dedik burada dedik ki keşke batı yerine batı manasına yakın olan ve Allah'ın isimlerinden olan ahiret kelimesini çünkü batı Allah'ın isimlerinden değil ama ahir Allah'ın isimlerinden Allah'tan ne diyor? Ben nasıl diyor? Hiyel evveli ve evveldir ve ahiri ve ahiridir. Ahir kimin sana bu katılması teşkil ediyor? Ve entel ahiri ve leysa ba'daki şey. Sen ahirsin senden sonra hiçbir şey yok. Ben senin senin yok. O yüzden diyor ki kısa müellif Elhamdülillahil kadimil baki yerine Elhamdülillahil evvelil ahiridir. şimdi batıl kelimesi fiil olarak nedir? batıl kelimesi fiil olarak nedir ama isim olarak gelmiş Allah hakkında Allah sana ne diyor ve ebka ve diyor Rabbike zülcelal ve likram senin ee, Rabbinin celal ve ikram sahibi vecihü yüzü batıl kalacaktır diyor bak şimdi batıl kalacaktır fiil olarak mevcut Allah'ın ama isim olarak mevcut olacaktır mesela ünlüne fiil olarak mevcut ama Allah'ın ünlüne diye bir isim yok istila fiil olarak mevcut ama Allah'ın istila diye bir isim yok gelme fiil olarak Allah'tan mevcut Rabbim gelecek melekler gelecek istatlarını gelme fiil olarak mevcut ama gelme diye bir isim yok Allah'ın tamam mı? o yüzden diyor ki batıl da fiil olarak mevcut yani yap fiil fiil müzare yani kalacaktır fiil olarak mevcut ama isim olarak mı? O yüzden isim ve fiil bir insanın örnek veriyorum anlatılsın diye sen yolda yürüyorsun ne deriz insana? bu yürüyor deriz ama şöyle demiyoruz isim olarak yürü yani veya ne bileyim sen yemek yiyorsun yemek fiili var sende ama bu insan ne bu benim isim değil ben diyemem yemek yiyorum ama fiil olarak ne yapıyor da yemek yiyor anladın mı? fiil yapma o yüzden diyor ki batı mümkünlüğü yani kalma var Allah'ın belirtilidir ama isim olarak yok o yüzden de diyor şimdi kitap dersini görüp anlatıyoruz kitaptan bu adamın yirmi sıfatı var ha bu yirmi sıfatından e, bir isim çıkaralım sıratalım bu adamın yirmi ismi var böyle bir şey yok Allah'ın sıfatlarından isim sıratından yani ne gibi Allah'ın şimdi istila fiili var Allah istila etmiş bir öğreyi fiil işlemiş ha Allah'ın istila fiili var bir fiilden isim sıratalım diyelim ki Allah'ın istila ismini verelim yani istila sıfat olarak söylerim fiil olarak söylerim Allah'ın ama isim olarak verelim o yüzden tekrar diyorum keşke el evvel şey e, ve batı yerinin şey e, kadim ve evet batı yerinin evvel ve ahire kullanılıyor evet müellif nazım devamında hala daha birinci nazımdır nazımda ne diyor bu nazım tekrar ediyor الحمد لله Yürütleri ve ecelleri takdir eden alim ve etki eden Allah hamdolsun şimdi ruhlarını ve ecellerini kutluyorum şimdi Allah Azze ve Celle malum bir şekilde kendi önünde malum olan ecelleri ne yapıyor? takdir ediyor acel ne demek? bu nazımda bakın acel cem'i çünkü biz dedik ki hani iddiası da söyledik bunun nazının içindeki kelimeleri de tek tek şart edeceğiz ve mana da bir takip edenler dedi ne için şimdi diyor ki e, el acel kelimesi bir yani ecaller kelimesi Ecelin çoğuludur Ecel neyi çoğuludur? Yoksanız bizim eceli Ve ağacın eceli Veya işte e, bu halinin eceli Bu sıcağı ilgiler Çünkü neden? Ecelin kelimesini çözülmüştür Bu halinin eceli de diyoruz Mesela halıyı yaptım ki öldüm Eceli diyoruz ki bırak olarak çağırdı Çünkü neden? Mümkün her şey ve gayet edilemiyor Ecelin ecel kelimesi anlamında bir şeyin bilgisi sonucu demektir o zaman her şeyin bilgisine ve sonucunu özel diyebilirsin mesela bir yarış bitti düşün başlangıç noktası var ve sonuç noktası araba e, gaza bastı ve sonuca vardı o, o arabanın o pist e, mekanını mutlak ve o adamın ödeli, o arabanın ödeli olmuş olur o, e, yarışılmış olur bunda bu manasıdır o yüzden özel ne demek? müntehaşı ve gayrı geçeni bitişi insanın eceli ise ölmüş çünkü hayatı ne yapıyor bitmiş olur peki e, nazımda geçen el-erzat rızıklar demek tamam mı rızıklar demek rızıklar da cümle olarak demek rızıkın çoğu rızık da ne demek ne yapacak yetkili asıl manasını Kur'an'daki bazı ayetleri daha iyi tutabilir şimdi rızkı anlatmadan önce e, bazı birkaç şey önümüzde bir tutma babını iyi olur mesela bir insanın yemek yemek rızık mıdır? rızık mıdır? bir insanın bir insanın ölürse peki bir insanın çalarak yemek verir midir? peki bir insanın arabaya binmesi ve gelip o arabayla gelip zevk alması verir midir? o da bir insanın çala, e, bir kuyumcudan bir yerden bir çalıp takması verir midir? o da neden? Şimdi Allah müminlerin de kafirlerin de rızkını vermedi mi? Geldi. Peki rızık kelimesinin manası rızık kelimesi Arap ile ödeviyetinde al-abba edemek verme. Bu verme helal olsun haram olsun. Sana rızık ismi veriyorsun. Tamam mı? Rızık ismini bir olarak rızık ismi verir. Allah'ın rızkını vermiştir. Ama o haramı bilemiştir. Hayır o bile bilmez sorun yok. Ama bunu rızık denir mi? görevi atabilen yani her şeyin duvarın da Allah ve yaptıklarımız bile yaratan Allah olduğunu ama Allah Azze ve Celle'nin bir insanlara zıt vermesi içinde hükmeti yani Allah kendi hükmetini gördü kendi katındaki hükmetini hükmet çalışır kim yerine az kim yerine çok verir kim yerine fazla verir ama bunları yaparken düşünün Allah bir yolunu seçip kılmıştır bir yolunu zemin fakir kıldıklarını fakir kılarken hizmetini yapmıştır zemin kıldıklarını zemin ama bu şunu indirirse kalbini rahat olur başkasını kıtlanma için niye bu kadar alarak olur niye bu kadar öğren niye bu kadar ne bileyim yakışıklı öğren niye bu kadar çocukları var her şey niye bu kadar ünlü var niye bu kadar eğer bir أن الإيمان ذات من يفتح الإيمان يطلع الله سبحانه وتعالى مطلق عبده بيلا دين يقول ده حي الله حي الله من شرع شرع إسلام يقول ده حي الله هذا من التسمير إن من عبادي من لو أغنيته لأوصده الغنى وإن من عبادي من لو أذكرته لأوصده الغنى benim kullarımdan öyle biri vardır onu zengin anlık onu ısrar eder yani e, hadiste bu kişi hadisi kullarından değil de kullarından bazılarının niceleri vardır ki onları ben zenginlik etsem zenginlik onu ısrar eder bazıları da vardır ki onu fakir kılsam fakirlik onu şeyde var ya Habib'in tarifini bak Habib'in O yüzden nasıl hikmetten dolayı bunu bildiğin zaman hüküm kaldırılır. Bir kişi bir iki dersek eğer madem ki Allah bizim yüzlerimizi özelliğimizi takdir edin o zaman yani çalışmadım şey bu söz var çünkü Allah Azze ve Celle'nin nasıl kendilerini tayin etmişse rızkının sebeplerini de nasıl rızkının kader olarak tayin etmişse rızkının sebeplerini de kader olarak tayin etmişse bu cevap şey. şimdi bu birinci mevzudur Dedik ki Mevlid'in eseri 9 sayfadan oluşuyor Baktığına göre bazılarında büyük yıllar 20 sayfa, 2 sayfa, 4 sayfa Önümüzdeki şey yani bilendir kadirun kadirdir mevcudu mevcuttur tamir kalkmıştır yani var olmuştur ayakta durmuştur bizi onunla bizi yani o Allah'la hay olan kadir olan mevcud olan Allah'la ayakta durmuştur ne? el eşya şeyler her şey yani vel vücudu vel e, mevcud olan şey tamam mı? tercih ediyorum hayyum biridir alimun alimdir kadirun kadir, kadirdir mevzudur mevzudur kamil kalkmıştır ayakta durmuştur devamiyeti devam ede gelmiştir Zuhul onunla kimle? kimle? Allah'la yani şey alim kadir mevzu olan Allah'la ليس يتعاقب الأشياء الأشياء والوجود والوجود Şimdi o zaman nazım, ikinci nazımın ilk kısmına baktığımda diyor ki hayyim o haydır Evet Onu burada ifade etmiştik El hay Allah Azze ve Celle'nin kimlerinden bir tanıştır Allah tanımı veriyor Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum Allahu Allah la ilahe illa hu ondan başka ilah yok El hayy haydır anladın o zaman Allah kendisinin hakkını verdi Allah Azze ve Celle ham ve kamil sıfat sahibidir çünkü onun bütün isimleri ve sıfatları şimdi bizim, bizim hay ismimiz var mı? yani hay sıfatımız var mı? bizim sıfatımız var mı? bizim var Allah bize hay ne diyor kendisine de hay diyor mu? diyor Peki benziyor mu? Ha, o zaman biz buradan şimdi Allah'ın öde vardır diyenlere işte öde vardır derseniz bizim elimize benziyorsunuz Allah'ın mahlukata benziyorsunuz diyenlere ve diyorlar neden? Çünkü Allah kendisini hayırlı ve de hayırlı nedir Allah kuranda? Yoktur hayırlının neyi koyursudur neyi sunulur Allah ölüden diriyi diriden de ölüye çıkarır bak bize diri ismi verdi sen de ne diri ismi verdi? ama aynı Allah'ın diriliyle bizim diriliyle o zaman Allah'ın diriliyle bizim diriliyle bir değildir Allah'ın birliği ve bizim birliğimiz arasında nasıl bir fark var? Çok önemli. Mesela Allah'ın birliğinin bir başlangıcı var mı? Yok. Bizim var. Bizim dünyadaki mesela birliğimizin sonu var mı? Allah'ın birliğinin sonu var mı? Yok. Öyle bir çıkıp dedi ki ya burada böyle bir yer var. Cehenneme çıkıp Allah'a dedi diyemezsin. Çünkü onların açıları yok. Allah'a dedi bile diyemezsin. Onlar yine bazı fırkalardan daha, daha böyle bilir Allah'ın e, Allah'a Allah'a mesela bir hutbeye söylüyorsunuz Allah'ın ilmi var mı? Var diyor. Peki diyorsun ki Allah'ın ilmi var mı? Eli yok diyorsun Peki ilmi var mı? Eli yok diyorsun Yok diyorsun Eli var dersen kullara da diyorsun E ben diyorum ki şimdi kulların eli yok mu var diyor O zaman e, ilmi var dersen Allah'ın e, o zaman da kullara benzetmiş O zaman ilmini de inkar etmen lazım buradan çıkan da var ama bak cehenneme daha görüyorsun cehenneme diyorsun ki Allah'ın yolu var mı? yok yok diyorsun ki ne demek? diyor Allah'ın yolu var burada da mutluluklara gidiyor ve Allah girince yok bilgi olmuyor bakımda bilgi var neden gözü bilgi dersin bilgiler olmuyor e, öyle mi? öyle de diyor öyle dersin öyle olmuyor bunlar yine daha büyük şimdi bir böyle bir konuya geldi bunu reddiye veriyor diyor ki sen Allah'ın Allah'a geri sıfatını vermiyor diyor ki neden Kur'an'da geçiyor diyor ki evet Kur'an'da geçiyor mezar var şu var diyor diyor ki neden var diyor ki Allah'ın açık ve zahir şekilde bile olduğu için diyor ki biri dersen mahlukata dönüyor diyor ki mahlukata niye dönüyorsun ki onun gönlünü onun gönlünü zaten fark var diyor ki öyle mi fark var sizden mi cennete girildiği zaman ölüm olmayacak zürriyü ebedi olacak Allah'ın da zürriyü ebedi bak Allah'a o zaman Allah'la mahlukatı birbirine benziyor o zaman Allah'a zürriyü ebedi çünkü sıfatın neden mi içinde hürmetler cennete girdiği zaman ebedi zürriyü olacak Allah'ın da zürriyüne ebedi diyoruz o zaman diyor ki Allah'a zürriyü vermeyin bir sıfatını vermeyin böyle senin Allah'ın cennetteki evde o mahlukatlara dönüyor yoksa bizi de dönüyor bir çekim bir bu cennete girmeden önce bu konu bilmenin bir öncesi var mıydı? var mı? bir ölüm girdi araya Allah'ta böyle bir şey var mı? yok birinci tarafı iki onun biri olması cennetinin biri olması bir şeye muhtaç mı? muhtaç kime muhtaç? Allah'a muhtaç peki Allah'ın birliğinin birliği kimseye muhtaç mı? kimseye muhtaç ikinci kart ikinci kart cennettekilerin birliği Allah dışında nefsi olarak ihtiyaçları sevdik mi? sevdik yiyecekler, e, zirveler vesaire bunun hepsi bir ihtiyaç Peki Allah'ın birliği harici bir ihtiyaca ihtiyaç var mı? Başka fark Allah dilese dilese dileseydi Allah kaderde yapsaydı cennetlerin de bir sonu olacaktı yapabilir miydi? yapabilirdi yani o zaman onların ebedi olmaması caiz mi? caiz Allah'ın adamı çok var bu da gönlümüzü o yüzden Şeyhülislam bizim konuda o kadar güzel söylüyor ki diyor bunların getirdiği bütün delilleri de bütün ölçümüzü mukalele edin hiç başka delile ihtiyaç duymadan aynı delili kendi başlarına taşıyabilir o kadar hak ortada bunlar var bak mesela en basit bir örnek vereyim diyorlar Allah görünmez Allah görünmez diyor şimdi ilk delil ne diyor? Diyorlar ki la tebidikul absar ve huve Gözler onu idrak edemez O gözleri idrak edemez Allah gözleri ne yapmıyor? Şey gözler Allah'ı ne yapmıyor? İdrak edemez Böyle bir ayet tamam böyle bir ayet O zaman diyorlar ki demek Allah görmüyor Biz başka delile gitmiyoruz bir delili başkadan tartışıyoruz İdrak ne demek? Yani ehata bir şey ilikânedir Bir şeyi gördüğün zaman bütün adıyla görmenin, görmenin onu kuşatması tamam mı? şimdi bir insan bir şeyi gördüğü zaman onu kuşatabilir mi görmesin? illa kuşatma diye bir şart yok konuda var mı? yok sen ayrı görüyorsun kuşatabiliyor musun sen görmenin? görme kuşatma peki çok uzakta bir nokta geçiyor böyle kırmızı geçiyor değil o her şey olabilir belki bir adamın önündeki çizer alır belki bir adamın önündeki örtmüyor belki bir adamın e, elbisesinin üzerinde bir çimdir her şey olabilir çok uzakta gezer falan görüyorsun değil mi onu? kırmızı bir şey ama idrak edebildiğin o zaman Allah bizden neyi mesletmiş? idrakını görmeyi çekmiş bunların alimlerinden bile mesela kimde e, İmam Zülcan alimlerinden biri onun mesela tarifası var Lugat kitabı İdra tarif ederken bu bir şey imkanı değil bir şey bütün gönülle kapsamıyor o zaman Allah gözler onu idrak eden yolunda ne demiş oldu gözler onu tamamıyla kapsayamıyor kuşatamıyor Hikayeti yok mu? Cennette Allah'ı yaşayıp tamamıyla kuşatamayacak mı? Ama görürüz bir başta nasıl takşedildi nasıl takşedildi diyor ki Allah'ın icra etmesi görmenin, görmenin var olduğuna dönüyor değil mi? çünkü icra görmenin sebebi değil mi? icra etmek ne dedim görmenin var olduğuna dönüyor o yüzden bunların bütün görevlerini yapın yine bir basit bir örnek daha verin diyorlar ki mesela cehennem hiç başka belirlenmiyor aynı belirli başkanını taşıyacak gönlünü bir Allah'a var diyemezsin neden diyorsun var der Allah'ın varlığı var yok da diyemezsin diyor ya var var diyemezsin o zaman yoktur Allah yoktur yoktur neden yoksa dersek yokturlara dönüyor şimdi cehliye varlığın Allah'tan nefredersin veya yokluğu nefredersin hiçbir sebep getiriyorlar önemli olan kendilerini önemli olan hiçbir sebep getiriyorlar nedir sebebi bir şeye benzetmek için bir benzetme ister var olan bir benzetme ister yok olan çünkü onlar yokluğu yokluğa da Allah'a yok ediyor peki diyoruz ki onlara bak şimdi hem var hem de aynı anda hem var olan hem de yok olan şey nedir? düşünebilir misin? bu düşünmeye çalışıyorum aynı anda hem var veya hem de yok olan şeyin ismi nedir? İmkansız değil mi? O zaman gerekli Allah'ın imkansız o mantıkla bakın çünkü nasıl sen yoksa diyemiyorsun bu kadar açmıyor bir de öyle mümkün Allah'ın imkansızı bunlar diyor ki Allah'ın öğreti nedir? öyle dersek öylelere dönüyorsunuz böyle dersek birilere dönüyorsunuz diyor ki şimdi Allah bunu bilir mi? yok diyor şimdi Allah nasıl bilir olmuş? Kur'an'ı yaşadı bu durum değil mi? Dersin mutlulukları da mutlulukları o zaman Allah öyle olmuş oluyor diyormuş e, yok yok öyle olamıyor şey öyle de bulamıyorsun neden? öyle zaten öyle olamıyor e biz diyoruz ki bir şeyin öyle ne biliyor böyle bir şey var mı ki? var mı? bir şeyin öyle ne biliyor nasıl yani? yani diyor ki var öyle mi? duvar duvar öyle mi? bak diyorlar duvar ne öyle mi öyle diyor ki biz o zaman ki bak şimdi Birileri niye benzetmişlerdi? Allah'ın bir biri benzetmişlerdi, biriye benzetmek için Öyle mi için demek bu? Evlere benzetmemek için Peki bunlar o zaman kime benzetti? Dolara benzetti Anladın mı? Dolara benzetti Hep birileri bunların ne oluyor? Başlarına tartışıyor İki duvara bile öyle ölü demir alaktı Bunda bunlar ondan bile zaten Allah onların öyle demiş hayırlı batılar vardır devam ediyor hayır alimin kadirun mevcudu kamet bihil eşya'ı ve vücudu o zaman Allah'ın isimlerinden ne? tanesi hayır sonra mazum oldu alimin bilendir bu da Allah için alimin evet bu da Allah'ın ne? bir isimde o ifade edilmiş ilim ne? ilim idraku şey'i ala ma ve aleyhi bir şeyin bulunduğu hal üzerine idrak etmenin iki ilimdir şu an ben burada oturuyorum nasıl oturuyorum bağdaş olmuşum senin benim bu şeklini görmen ve onu idrak etmemiz bir ürünmüş ben şu an ölümü hareket ettiriyorum senin bu ölümü hareket ettirmeni görmeni idrak etmeni yani bir şey bulunduğu hal üzerine idrak etmeni düşünmemiş Allah Kur'an'da ne buyuruyor? İnna Allah la yoksa aleyhi şeyin fil ardi ve la ne yerde ne de göklerde Allah Azze ve Celle hiçbir şey mi? Allah'ın ne ki Allah Azze ve Celle Allah İbn-i Kur'an'da ne buyuruyor? وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانِ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْلُ بِهِ biz insanı yarattık ve onun nefsinin ona fısıldadıklarını ne yaparız? biliriz bakın bilmek var Allah'tan yani Allah alim diye kendisine ortada kendisinin elinde Allah'ın izniyle evet ne demek? hayyun alimun kadir ölüp üçüncü isim olarak ne var bağlı? Kadir yerinde Kadir yani Şimdi buradan kısa bir vakti yani burada biraz duracaksın üzerinde Kadir'in çok önemli bir ünlü bir nokta var burada Şimdi kudret ne demek? Şimdi biz mesela Türkçe ıslahlı ısınıyor Araplar kendi dillerinde Şimdi mesela bazı ıslahlar kullanır Herkes bilmeyi bilir İlla tarif etmeye gerek yok insan bazen tarif ederken adil bile olabilir hatta tarif ederken manaya bile bozabilir ama bazıların hırsızın manası biz e, güzel olarak açıklamıyor mesela şey şey, bir sevgi sevgi bir insanı açıklayamazsın şimdi bir de en şey olalım ben sevgi değil kesin herkesin gününde bir manaya gelmez çünkü sevgi kelimesini bilirsin ama sevmeyi tarif edildiğinde insan zorlanabilir değil mi veya marif etmek için kendini sıkar belki orijinal manasından bile çıkarabilir. ama bunu, buna, buna rağmen alimler sevgi yani alimler derken mesela dinde sevgi tarif edilmiştir işte neyle bir talebi ilerlemesidir talep edilen şey kalbin neyle etmesi demişler kızma kızma kırmama bir dediğimiz zaman bunu harika bilgi olarak hepimiz şey yaşıyoruz biliyoruz ama yine tutup bunu anlatmıyoruz demişler ya valaya neden bitiriyoruz işte kanın damarda hareket edilmesi sonucu ortaya çıkan bir bilgidir demişler de buna benzer tamam mı? ama baktığı zaman işte bu tür bazı lafızda tefsir edilmesi işler o yüzden ilmi kayın demiştim ki bunlara çok gerek yok hatta bunlar bazen batıla bile gerekir interakçı dediğin zaman herkese diyorsunuz tarif ettiğin zaman adama bahsedecek kendini e, kendini tutma işte gösterilen bir maddedir işte şeffaftır e, renksizdir, kötüsüzdür, tatsızdır mesela şimdi bir şeydir anlatmaya başladı bu belli bir süre sonra başka bir maddeyle bile aslında kadar anlatıyor ki adam belli bir süre sonra başka bir maddeyle bile karıştırabilirsin bu işgal olur o yüzden İbn-i Kayyum'un dediği el maruf la yu'arram el maruf la yu'arram bilinen şey bildirilmiş değil mi? Bilinen şey bildirilmez. Yani, e, Türkçe'de bu atasöz görünen şey kılavuz sanat. Ya belki biraz uzak olan yakındır yani. Görünen şey kılavuz sanat. Yani kızımı nedir bunun zaman? Bilmiyor. Araplar diyorlar ki maruf la yani. Bilmiyor şey bildirilmez. Çünkü bilmiyor. Şimdi kudrete baktığımız zaman kudret aslan bilmiyor bu türlü manaları bu türlü lafızların eğer tarif edilmiş güzel ve orijinal manaları varsa tarif etmek güzeldir neden güzeldir? Çünkü bazen iki kelime vardır birbirine yakındır ama arasında çok ince farklar vardır. Bu farkı ayırt etme adının bazı kelimelerin tarife ihtiyacı vardır. Mesela havf ile haşr Allah bana diyor ki benden havf edin. Ee, yani Allah diyor ki benden havf edin. Bir yerde diyor ki e, benden haşr edin. Üç emalere bakıldığınız zaman üç tarifinde de havfa da korku demiş, haşrıya da korku demiş. Bunun arasında fark var işte. Şimdi arasında fark var demek ki şimdi arasındaki farkı ayırmak için bazı kelimelerin tarihi ihtiyacı var kudret de bunlardan bir bu kudreti çok iyi tutarsan hem Allah'ın kelamını daha iyi tutarsan hem de bazı tutarlara verdiği verme adına ileride anlayacaksın sana bir faydası olmuyor o yüzden diyor ki şimdi bu da müellif dedi ki hayının Allah haydır hay, hay ismini de verdi alimin alim ismini de verdi bu ismini anlattık ve dedi ki kadir ismini verdi Allah'a evet Allah'ın kadir ismini verdi tamam Allah sana ne diyor ve bu alakalı için kadir her şey kadir kadirsin de var şimdi bu kadir mi? diyor ki ettemekten minel fiili bila aciz bir aciziyet aciz olmadan aciz olmadan bir fiili yerine getirebilme olayı yerine getirebilme tamam mı? Adil olmadan bir fiili yerine getirebilme veya bazıları işte bunu e, sayıyor ki el-kudreti sıfatın yetemekkenu biha el-fahiru minel fi'le bilahidin ya böyle artık şey aynı o zaman Allah Azze ve Celle kudret ile kadirdir kudret ile nedir? kadirdir yani Allah Azze ve Celle hiçbir aciz diye hissetmeden bir fiili yerine getirilmiş bir de e, kudreti şey evet kudrete yakın olan kudret var manalı bak şimdi Allah işte o yüzden bak burada sınırını görüyoruz şimdi Allah bir yerde kendisine kudret satı veriyor bir yerde kudret satı veriyor e şimdi kudret ve kuvvet ne arasını ayırma için ne işte bunların tarihini anlattığımız zaman arasını ayırıyoruz böylece Allah'ın kelimini daha iyi anlıyoruz ve böylece bize kendini reddiye veriyoruz bazı noktalarda hangi noktalar nasıl ve ileride gelecek ama öyle bir basit öğrenmek şimdi o zaman dedik ki kudret neydi etkilemesin neyse öyle bilenmiş çünkü adliyat olmadan yerini getirebilmem mesela dersin gibi adam bir bağlı kaldırmaya kadirdir yani aciz değildir demek o fiil yerine şimdi kuvvet ise sıfatın yetemek kemil fa'ilü biha minel fi'li bila ba'sin veya başka bir tarifle ettenekkül minel fi'li bila ba'd bir zayıflık bir zayıflık e, göstermeden tamam mı? kendisinde zayıflık bulunmadan fiili yerine getirebilmek şimdi dikkat edersen çok yakın değil mi? ama bak şimdi yüzün misal vererek mesela bunu anlatabilir mesela bu deli konuşulmuyor diyorum ki o şahsa şu taşı kaldır şimdi o adam o taşı kaldırırken işte böyle sallana sallana böyle ağır bir kaya sallana sallana zorlana zorlana böyle tabiye tıkkınca öldü ama kaldırdı sonuçta ne yaptı bu adam kaldırdı e, tabir olmanın kısmı değil mi? Şimdi taş mı olarak bunu diyor ki bu adamı kaldır maşallah Şimdi bu adam şimdi kaldırıyor şu şey kaldırmaya çalışıyor ama bu adam zebelenmiş e, zorlandı vesaire bu adam ne yaptı bu kişi şey kaldıramadı bu adama ne denir? hayır kadir bu adam bu adam kadir değil yani kişi kaldırmıyor kadir değil ancak onu bak şimdi o kişi kaldırıyorsa başka taşı kaldırır ama kaldırırken çok e, zorluk yapar bildiğin kuvvet ile kuvvetin arasındaki fark bildiğinde böyledir çok zorluk çekerek bunu kaldırsa bu adamı ne olur kaldırdı mı bu adam kaldırdı ama bak şimdi nasıl kaldırdı çok zorluk çeker bu adamı ne olur kaldırdı mı demir neden çünkü kaldırdı çok zorlukla çekti kaldırdı ama kuvvetli de mümin çok aşırı kaldırmaya müstahil anladın mı şimdi kaldırdı da çok zorluk çekmesi neye denalet o taşı kaldırma müstahilinde kuvvetli olmadı çünkü neden? Ben dimensionadaki kitabı kaldırdım bak şimdi şu kitabı kaldırdım ne yaptın elini attın bir kaldırdın bir, e, bir kitabı müsbet eder bak bir kitabı müsbet eder başka bir şeyle müsbet eder çünkü yaptığın fiile göre bir akıllı insanın oğlum bu kitabı müsbet eder kaldırmak, kaldırmak adına söylüyorum müsbet eder ben kadir miyim? kuvvetli miyim? evet hem de çok kuvvetli çünkü çok basit kaldırdım bu kitaba göre bu kitabın ağırlığına göre çok kuvvetli tamam mı? ama diyelim ki kayayı kaldırdım çok zorluk çektim o kayayı mutlaka kadir miyim? kadirim ama çok zorluk çektiğim için kuvvetliyim ancak çok e, kolay kaldırıp o adamın yolu bir kayayı demiş bundan dolayı diyor ki kuvvet kudretten daha şemalı çalışır kuvvet mana olayı tabi Allah hakkında geçerli değil Hı? çünkü Allah hiçbir şey mi olur mana olarak şimdi o yüzden diyor ki kuvvet kuvvetten daha kemaldir hmm. aynı şekilde daha şanlıdır daha şanlıdır kuvvet, e, kuvvet kudretten kuvvet kudretten ne manada danışmanın şuur çünkü kuvvet şuur sahibi başında şuur sahibi kişiler varlıklar için yani akıl sahibi idrak sahibi veya e, şuur sahibi diye böyle e, şuur sahibi olan varlıklar ve şuur, şuur sahibi olmayan varlıklar içinde kullanılabilir mesela belki Ahmet kuvvetlidir Ali kuvvetlidir, Mehmet kuvvetlidir, melekler kuvvetlidir Allah kuvvetlidir e, işte yani varlıklar işte şu kuş kuvvetlidir işte aslan kuvvetlidir ayı kuvvetlidir vesaire yine aynı şekilde belki bir çelik kuvvetlidir taş kullanabilir sertliğinden dolayı bu ana dilde kullanılır Türkçe'de belki çok fazla kullanmıyor şey, şey örtüye kullanmıyoruz ama şöyle bir şey, şey, çelik kuyu bilmem dedi yani bak şuur sahibi olsun olmaz çelik mesela şuur sahibi değil dersin ki mesela işte e, e, bir kitabın cildi kuyu işte bir ya her şey anladın mı? kuvvet bu manada daha ama kuvvet sadece şuur sahipleri için kullanmış yani mesela şu demir kuvvetindir denmez şey e, kuvvetindir denmez şu çelik kudretindir denmez ama kuvvetindir denmez bu manada baktığımızda daha geneldir o zaman iki parça var bir parça anlatıyor şimdi parça ise daha genel olması o genelliğin ne olduğunu anlatıyor الله عز وجل اسم المؤمن وهو على كل شيء قدير وهذا شيء قادر دعاء bunun hani, e, yukarı böyle şey önemli de Baktığı ki hayyum, alim, kadirun anlatır ve mevcudu da bu mevcudu da işte Allah mevcut mudur? Mani olarak haber olarak mevcut ama mevcut bir isimler şimdi Hayır ne demek? Mevcut değil ama zaten manalar o yüzden de bir şey şimdilik ömür açıda kullanmıştır mevcuttan ötürü o yüzden Allah'ın mevcut demek haber babından da öyle ama isim babından sıfat babından da bazıları vermiş ki şeref alimlerimizden bu hatta yani biz de zaman zaman olabilir diyoruz ama ihtimaller olduğu şey için en azından suçmuyor ben önceki mesela derslerimde bu mevcut e, mevcuttan böyle kendi nefsinde mutmain olmadığım için kendi benimle mutluluk olmadığı için zaman zaman mevzulu sıfat olarak kullanılan bazı alimler olan ama şu anda ben kendi nefsimle farklı tabiyorum daha çok başka ihtiyacım var daha çok başlığına ihtiyacım var ee, daha çok e, sormaya ihtiyacım mevzul için ama ala kulli hal mutmain olduğu için keşfediyor ki mevzulda kullanılmalı çünkü Allah mevzul kulluyor bizim mutmain olmak daha çok zaten Allah kulluyor zaman içerisinde mevzul manasını hayır diye bilen bu onu sınırlıkla işaret eder değil mi? Ama bunu kim olarak vermek Allah'a çok kısa olarak vermek bu bir işe çünkü yani, kaydedilmede zaten kaydı ona, ona gerek bırakmıyor hayır zaten mevcut zaten gerek bırakmıyor mevcut zaten ne olur manası bir bilmem de yokmuş ama yokmuş yok Allah'ın neler bir şeyleri verir ama diyor ki burada müellifte burada işte kadındaki bu müellifte bir hata yapmışlar çünkü Allah var cümlelerin silah ve sıfatı burada mevcut kelimesini çünkü müellif haber babından şimdi Allah'ın haber babından diyebilirsin Allah mevcut ama bu isim Allah'ın ismi veya sıfatı şeklinde bu biraz muhtemel işgal Allah'ın ismi şeklinde işgal değil hiç yok işgal değil mevcut diyemezsin Allah'ın mevcut değil ama sıfat olarak burada Allahu alem yani böyle daha çok bahsediyor şahsen ümitin şu an bir şey Allah'ın mevcut ödülü ama arzu, ama mevcut sıfat olarak Allah'ın ödülü sorun mevcut kullanırım Allah'ı alem yani burada tavakkuk ediyorum biliyorum burada Allah'ı alem daha çok bahsediyor kalbimi öğretiyorum yani doğru adamı sordu öğrendim ama şu an kadar Allah'ı alem mevcut ee, ancak diyor ki burada müellif Allah-u Alem bunun kadar bazında söylediği için burada müellif e, şey, e, şey yapamıyor yani şu böyle bir hata yapmış benim hoş değil şey ama kadınla bakmıyor kadının bir şekilde orada sanki isim olarak kullanmış ama burada kadar bağında kullanmış Allah-u Alem الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا